Comme on a beaucoup de fausses amitiés, mon pote, c'est grave. Quand personne va bouger, tu vas demander où t'es c'est grave. T'as raclée tellement fait que te mettre des plans, poteau, c'est grave. Tu t'en rends même plus compte des relations de plomb, poteau, c'est grave. C'est grave, c'est grave. C'est grave, c'est grave. C'est grave, c'est grave grave, c'est grave. a naviguer beaucoup de fausses amitiés, mon pote, c'est grave personne va bouger, tu vas demander où t'es mon pote, c'est grave. c'est grave, tu t'en rends même plus compte, la gentillesse, t'as eu de la falaise, tu tombes. Personne te relèvera, tu sais, la personne qui te suivait, en fait c'était ton ombre. Des fois on pense que l'amitié est belle, mais en fait c'est qu'une pute qui a ses clients préférés. Elle choisit selon les CV, rares seront les personnes qui pourront la cerner. Hey, eh, beaucoup sont tombés dans le panneau, personne n'en est revenu indemne. Les gens qui vont se faire niquer attendent sans le savoir à la file indienne beaucoup de fausses amitiés, mon pote, c'est grave. Quand personne va bouger, tu vas te demander où t'es, c'est grave. Ta raclée mon fait que te mettre des plans, poteau, c'est grave. Tu t'en rends même plus compte, des relations de plomb poteau, c'est grave. C'est grave, c'est grave. C'est grave, c'est grave. C'est grave, c'est grave c'est grave, c'est grave. Quand mon navigué, beaucoup de fausses amitiés, mon pote, c'est grave. Quand personne va bouger, tu vas demander où t'es, mon pote, c'est grave. Hey, personne va bouger pour toi, pourtant te t'es persuadé du contraire. Oh, le jour où t'as des vraies galères, tu te rendras compte de la sincérité de tes compères. Gros, dis-moi le contraire, que je te baffe comme si j'étais ton père. Est-ce que je dois te rappeler que c'est le peuple qui a élu Hitler Non, je vais pas te parler pour rien. Arrête de faire le bois, hein. on dirait que tu sais. Je te vois bien, tu souris tous les jours, mais en dessous on sait tous que tu saignes. Arrête de croire un mec parce qu'il est touchant. Arrête de donner ta confiance aux gens. Parce que le jour où t'es vraiment bas, bah tu verras que tout change. On on navigué beaucoup de fausses amitiés, mon pote, c'est grave. Quand personne va bouger, tu vas demander où t'es, hmm, c'est grave. Ta raclée tellement fait que te mettre des plans, poteau, c'est grave. Tu t'en rends même plus compte des relations de plomb, poteau, c'est grave. C'est grave, c'est grave. C'est grave, c'est grave. C'est grave, c'est grave. C'est grave, c'est grave navigué beaucoup de fausses amitiés, mon pote, c'est grave. Quand personne va bouger, tu vas demander où t'es, mon pote, c'est grave.